Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju. No Jāņa evanģēlīja 8. nodaļas Jēzus viņiem sacīja: Kurš no jums ir bez grēka, tas lai pirmais met akmeni uz viņu. Palika Jēzus viens pats un sieviete, kas stāvēja vidū. Tad Jēzus sacīja: Arī es tevi netiesāju, ej un negrēko vairs. Cik ātri mēs esam! lai mestu apsūdzības akmeņus uz tuvāko un paši uz sevi, pārmetot, notiesājot, atstumjot. Dievs nekad neapsūdz, Viņš aizstāv, piedod, izlēj savu žēlsirdību pār pakritušo cilvēku to pieceļ un rada no jauna savā sasinīs. Mūsu svētā māte Terēze no Jēzus aicina. Raudzīsimies uz savām, nevis citu kļūdām. Cilvēki, kuru dzīve ir ārkārtīgi nevainojama, bieži vien izjūt sašutumu, par visu, ko tie redz. Taču no tiem pašiem cilvēkiem, kurus mēs kritizējam, mēs bieži varētu mācīties būtisko. Kungs pats parūpēsies par šīm dvēselēm. No dvēseles pilsētas trešā mājokļa. Jau pavisam drīz lielajā piekdienā mēs pagodināsim krustu, skūpstot Jēzus brūces. Ieliksim šajā skūpstā Jēzum visu savu mīlestību, pazemīgi lūdzot piedošanu un uzticēsimies Viņa asiņu spēkam, kas mūs mazgā baltākus par sniegu. Vai es uzticos Jēzus asiņu spēkam, vai apskauju viņa krustu, ļaujot viņa asinīm plūst pār mani, pilnībā šķīstījot un atbrīvojot mani no ikvienas vainas. lūksimies. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen! Pārdomas sagatavoja Ikšķilis, Baskāju karmelīšu ordeņa māsa Marija Benedikta no Svētā gara. Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju. Ziedojot Radio Mariju, tu atbalsti tās īpašo misiju - pasludināt Dieva mīlestību ikvienam, iepriecināt noskumušos, būt kopā ar vientuļajiem un slimniekiem, stiprināt ticību jauniešiem un sirmgalviem, atklāt ticības skaistumu ikvienam, kas meklē Dievu Paldies par tavu līdzinējo atbalstu!